Dragilor părinți iubiți sănișori, la 30 ianuarie, întotdeauna cinstim de Sfinții Trei Ierarhi, în mari dată a toată lumea, la Sfinții cel mai, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Sfântul Doamn Bună de Aur. Așa încât, mai întâi vă spune de scurt viața lor, a fiecăruia, de ce a luat nașterea acest praznic, această sărbătoare a astăzi, și apoi câteva gânduri și sfaturi pentru noi cei de astăzi. Când auziți cuvântul ierarh, trebuie să înțelegeți episcop sau mitropolit, sau chiar patriarh. Ei se numesc ierarh, sau mitropolit, sau episcop. Și când zicem că sunt sfinți, înțelegem că au dus o viață îngerească și sfântă, încă din viață făceau minuni, vindecau bolnavi și că auzeau vina. Când auzim că se numește dascăl, sau învățători a toată lumea, să deci înțelege că acești trei mari învățători și apărători ai credinței ortodoxe. Nu toți Sfinții au același dar, alții mari pe păcători de mână, ca Sfântul Nicolae, dar asta nimic a scris. O fi scris, s-a pierdut tot. Alți Sfinți erau pătinitori din pușcării, persecutați de cherane, împărați, și au rugat în moarte pentru credința ortodoxă, se numesc mucenici, sau alte garnamuri sunt care se numesc mărturisitori. Alți fiind au trăit prin mănăstiri, în viață nigerească, în postă rugăciune și în viață tejorească și se numesc studioși. Iar Sfinții Episcop sau Ierar, care a fost și învățători ai lumii, și apărători ai credinței ortodoxe, care au scris în multe cărți de învățătură, care s-au luptat cu eretici, adică cu septanții, până și cu împăratii păgâni, toleretiști, care găseau și minuni, care ne-au așa multe învățături până astăzi scrise ca nimeni alte de la Hristos de clase, se numesc Sfinți, dascări și mari erați învățători a toată lumea, prin care sunt acești trei. Viața asta pe sputa Sfântului Vasile cel Mare. El s-a născut în Turcia de astăzi, că nu era pe atunci Turcia. Turcia, cum știți pe harte, de acum aproape 1000 de ani. Înainte acolo era Imperiul Bizantin. Asia Mică era adevărata patrie, dacă vreți, sau țara, sau Imperiul Bizantului, centrul Imperiului Bizantic. Și este o provincie, cum ar fi la noi Moldova, acolo se numea Capadocia sau Capadocia, cu capitala Cezarea. Și acolo s-a născut Sfântul Vasile cel Mare, dintr-o casă cu 10 frați. Tatăl său Vasile și mama sa Emilia, viață sfântă, mai ales mama lui, a crescut 10 copii, din care 5 sunt sfinți, Îi avem un calendar și ea este trecută și ea pomenită prin respins ca mamă de sfinți. Cereșita Emilia, mamă model pentru toate mamele din și toate timpurile. Și unul dintre acești copii a fost Sfântul Vasile cel Mare. L-a dat la învățătura cărții, a dus la Atena, la a acolo cu Sfântul Grigorie, teologul sau Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, erau ca două trupuri într-un suflet, sau un suflet în două trupuri. Așa erau din exact unul de altul. Amândoi mergeam la școală, la Universitatea din Atena. Amândoi studiau filozofia și învățătura creștină. Amândoi mâncau la un loc, amândoi în aceeași cameră au locuit, avea să viața lor, și au fost nedespărțiți până aproape la noapte. Doi sfinți Doi tineri iubitori de Hristos, iubitori de învățătură, care ardeau cu inima pentru Biserica lui Hristos. Și apoi, după ce termina școala sa, botezat, cum era de o obicei mai târziu, și tatăl său și episcopul din Cezarea l-a făcut preot. Și Sfântul Vasile din tinerețe era foarte mare postitor și rugător, cu rugăciunea lui neîncetată, cu postului din toată viața, cel mai puțin încât nu putem noi altă puțin ca însuși, l-au făcut din tinerete mare făcător de muncă. Și s-a retras din Cezaria avea un munți și acolo a făcut o mănăstire. S-a împlinit a amneșe prietenul lui Grigorie și s-a făcut călugări acolo și erau și preoți, s-au scris și cărți acolo și de învățătură, și iau de asta îngerea. Dar după câteva ani, a venit mare prigoană peste biserica creștină, și anume selfie extraordinar de multe. Nu numai astăzi sunt selfie, au fost atunci. Poate mai periculoasă, pentru care erau arieni, cea mai teribilă sectă din istoria Viteștii, secta arienilor. Și atunci el a fost chemat Vasile, nu mai stau în pustii la rugăciune la liniște, că arde pământul. Creștinii se află de credință ortodoxă. Veniți să salvăm poporul lui Dumnezeu. Oamenii sfinți când e vorba de sacrificiu pentru credință, pentru Hristos, pentru ortodoxie, lasă pustia, lasă liniștea și sacrifică pentru mântuirea altora. S-a venit în cezarea, a fost făcut apoi episcop, s-a condus uh, ca metropolit al cezarei, 9 ani de zile biserica, metropolia din cezarea Capădului. Și viața lui este greu de spus. Cum trăia, cum postea, cât se ruga, numai Dumnezeu știe. Dar nu gasta de puțin că nimeni altul, dacă ar fi mâncând, n-a putut să trăiască cu ea. Și era din tineret de despăcători de minuni, vindeca în special pe cei bolnavi de Duhul necurat. Sunt vestiți din toată lumea creștină molitele Sfântului Vasilii cel Mare, prin care cei mai teribile rugăciuni de izbunire a dealurilor din oameni, prin care dacă și preoții și creștini nu din niște bolnavi postez câteva zile, dar și mai mult, și se roagă cu lacrimi, cu multă credință, pur și demnul este dorit din oameni din creștinii săi bolnavi. Și am mai făcut Sfântul Vasile? A făcut așa numită Sfânta Liturghia a Sfântului Vasile. Mai înainte Sfânta Liturghia era foarte mult, dura jumătate de zi. Și era condensat-o și a făcut așa numită Liturghie a Sfântului Vasile. Dar se o oră, o oră și ceva. Se cheamă până azi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Cu cele mai frumoase rugăciuni, dacă vrem să știm câte din adâncă și războare mintea Sfântului Vasile, să se fie rugăciunile de la Sfânta Liturghie, să se vedem că sunt toate compuse de El, sub influența Duhului, să se vedem ce putere au aceste dumnezeiești rugăciuni liturgice. Și am văzut cu Sfântul Vasile, a făcut acolo un spital, pentru bătrâni, pentru tine, a azile pentru bătrâni, pentru copii, pentru paralizați, pentru un întreg cartier pesmitare, în orașul Cezarei, anumite ca Biblia se chema Vasiliada, după numele Sfântului Vasil. Este cel din tâi dintre ierarhii de tăi ortodoxi creștini care s-a gândit să aducă călugări, mai ales călugărițe, să fie suror de spitale. De ce se cheamă azi sora de spitale? De la Sfântul Vasile cel Mare, erau călugărițe, care erau surori din mănăstiri. Și ei aduceau viață sfântă și cu rugăciunea și cu luate celelalte <coughs> medicamente din vremea aceea mai seamă plante, vindecat din mulți bolnavi. Erau și preoți, că rugă sau preoți de orașe care împărtășau și făcea rugăciuni de sănătate celor bolnavi. Și a mai făcut Sfântul Vasile cel Mare? A fiscat împotriva elitiților, împotriva făgânilor, și a filozofilor și i-a ilustrat. A făcut multe minuni, multe de tot. Și a unit lumea prin multe de sale minuni. Și din viață am văzut cristian, frate, lui știți cum îi spunea lui Sfântul Vasile și mare de Vasile. Încă din viață nu mai spunea, mergem la Sfântul Vasile, nu la Episcopul Vasile, la Sfântul Vasile cel Mare. Când se ruga Sfântul Vasile, totdeauna făcea minuni, atâta din înaltă viață îngerească. La vălturile din Sfânt când surgea, era ca un văpaie, ca o limbă din foc ieșa din veșnicile lui, până către bot de acel lucru. Alții l-au văzut cu slujând Sfânta Liturghie și doi îngeri de o parte și de alta erau lângă el. Altfel a văzut cu cuvântele Sfântului și Sfințați Sfinții de Zarul, a văzut deasupra lui, deasupra Sfinții Mieți, un pământ verd care putea și tălucitor, era Duhul Sfânt care sfințete de fapt Sfinții de Zarul. Vedeți sfințenia unui Sfânt? Că sfințește nu numai pe el, sfințește o lume întreagă. Mii și mii de suflete, scapă de demon. sfințește oamenii, învață lumea, apără ortodoxia, Îl dă viața pentru credință, pentru Evanghelia lui Hristos. Ăștia sunt Sfinții mari ca A murit la vârsta de 51 de ani. El avea, cum era că atunci era un doctor evreu, el când a fost mai maestet în cezarea. Îl mai cerceta pe Sfântul Vasile, oarecum era de și așa prieteni, ei, tot îl întreba Sfântul Vasile, el spune eu Iosife, era bolnav Sfântul Vasile, a fost din tânăr bolnav de stomac și chiar de inimă. El spune, eu Iosife, mai trăiesc eu sau nu? Tot îl consulta, el probabil cu pulsul, la un moment dat i-a spus și nici până nu mai ajunge. Tânărul avea 51 de ani. Și l-am întrebat, dacă trăiești până mâine, ce faci? Dacă trăiești până mâine, Părinte Vasile, eu nu fac Nu toată familia. Dacă era în ajunge, duminică sau de sărbătoare, Domnul știe exact ziua, ei bine, venit la 1 ianuarie, după calendarul care îl avem acum, atunci era alt calendar, ei bine, am, am trăit până a doua zi, a făcut Sfânta Liturghiei, apoi Dumnezeu a spus, vreau să mă fac creștin, l-a văzut el cu mâinile sale, cu soții, cu toți copiii lui, în mijlocul bisericii, l-a împărtășit, a binecuvântat tot poporul și în, în Sfânta Biserică, în fața Sfintei Mese, a zis, iertați mea și Dumnezeu să vă ierte și și-a dat Duhul mâinile lui Dumnezeu. În liturghie, ca unii rândul. Iată unul din mari Sfinții ai Bisericii Ortodoxe și a murit de 51 de ani, la anul 379 după Hristos. Al doilea Sfânt era Sfântul Grigori Teolog, prietenul lui iubit. S-a născut într-un oraș numit Arian sau Nazian, aproape de Cezarea, erau în cam la aceeași Cu, câte, cu doi ani cu prieten mai mare ca Sfântul Vasil. Părinții săi tot studiază Sfânte. Grigori, tatăl și mama Nona, care avem în calendar Sfânta Nona, ca să sunt pe mine cu cinci copii sfinți în calendar. Sfântul Grigore a mai avut un frate și o soră care ajung în calendar, Gorgonia, sora lui, și un frate Chesarie, tot a venit în calendar. Deci, este familie sfinte, pentru mai întâi casii și mamele mai ales a fost sfinte. Din mame cu viață sfântă, nu se nasc tot bogat, cum se spune, răi, de, de, de, de, cum de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, nimic spirituul și apostolii. S-a învățat și el la Atena, a urmat Sfântul lui Vasile de la mănăstirea aceea numită Iris, în nordul Pontul, în nordul Turcii de astăzi, a ajuns și el episcop, n-a voit să primească scaunul episcopal, a solicit chiar Sfântul Vasile. El era mai timid, era mai, mai poetic, mai meditativ Sfântul Vigor, era foarte sensibil, și foarte profund cu mintea. Avea una din cele mai frumoase vorbiri. Deci că nu greșea în vremea aceea, nimeni a înfrumuset de-a vorbi. Este un mare dar și a scrie, este un mare dar și este un mare dar să vorbești cuvintele înțelepciunii Duhului Sfânt, pe Sfântul Grigorie, a primit darul de a explica dogma preasfintei trăiți, și de a apăra dreapta credință mai mult decât toți cei trei era. Mintea mea era mai înaltă ca la tot. Era înalt gânditor, un fel de filozof teolog și cu viață sfântă. Și apoi l-am ales episcop și a avut patriar al Constantinopolului. s a condus biserica din Constantinopol, care era capitala Imperiului Bizantin, să zicem așa, sau roman de răsărit, a condus 12 ani Până la sinodul al doilea ecumenic, la 381, când el văzând că era un așa cum a, papii sau opii, unii spunea că el e mai bun avut, și ar trebui să fie cu altul cu tare, el din foarte sensibil și foarte duhovnicesc, a spus părinților și el era iertați-mă, eu nu eram, era și vârstic, puneți un alt familiarco, e Hristos al Constantinopolului, și a dat în cazul da. să natal. Se scrie acolo în viața lui, Că și când a ajuns la Constantinopolului, episcop, erau numai 17 biserici ortodoxe, nu erau toate eretici, sectate, arieni, cum era pe atunci tot felul de secte, care mai, care mai, mai cumplit. Și când a plecat după 12 ani, avea numai 17 case de adunare ale sectantelor și toate celelalte le-a făcut ortodoxe. Din cuvântul lui, în viața lui Sfântă, s-a scris cuvinte foarte înalte despre dogma prea Sfintei trăiri pentru aceea a fost numit de biserică Sfântul Grigori Teologul, care în limba românească înseamnă cuvântătorul de Dumnezeu, care a vorbit cu cuvinte foarte înalte de ce dogma de dința noastră Sfântă Dumnezeu. Și acum în satul lui mai sunt niște versuri religioase foarte frumoase, care nu le în toate limba română, și a murit în vârsta de 80 de ani, la anul 389, a murit la Nadia. Al treilea sfânt era Sfântul Ioan Gură de Aur. El era sirian. S-a născut în Antiohia Siriei, nu din departe de Damascus de azi, Siria de Aur. Dar nu era ca aceștia de Aur, deci era Siria sunt arat. El era sirian din vise vechi. Nu confundăm din sirieni cu arat, care sunt arat. Ei bine, el era singur la părinți, tatăl său se cum semna lui Antuza, o avem pe ea în calendar, mamă sfântă, un singur copil a născut, că s a murit soțul ei, ca tatăl fericitului Ivan, la vârsta de 20 de ani al mamei sale. El nu s-a mai căsătorit, a crezut copilul, l-a dat la carte, în alte, tot așa pe la Atena, în alte părți, a învățat multe carte și apoi a, a pus să se ducă la mânătire. Și a spus mama sa, fiul meu, nu se duce la mânătire până când nu închid eu ochii. După ce s-a mutat la Domnul, s-a mutat la mânătire acolo la Antiochie, a stat patru ani într-o petru și s-a rugat acolo singur, el, Nu te a pus să vorbesc de Dumnezeu și să sugeri la oameni lui Dumnezeu până nu mai vezi te curăț pe tine prin post și neîncetată rugăciune sănată. Așa au făcut toți trei. După cei patru ne-a fost chemat înapoi la Antiohia, a fost făcut preot și a ținut predici extraordinare în catedrala din Antiohia. Sfântul Ioan Gură de a avut alt dar. Dacă Sfântul Vasile a fost căpător de minuni, s-a făcut canoane, Canoanele Sfântului Vasile și Părintele Sfântului Vasile sunt unii și nu l-a mai trecut nimeni niciodată. Dacă Sfântul Grigore a vorbit este cele înalte, este dogma răspândit de trăim, ca nimeni altul vorbea extraordinar de adânc și de frumos, de bine Sfântul Ioan Dumnezeu avea alt dar. Vedeți, același dar, dar mai multe sunt daruri. Sau izboare care curg din har. El a avut darul de a vorbi despre pocăință. Sfântul Ioan Gură de Aur a vorbit de înțelesul celor mulți. Mulți, toți lumea îl înțelegea. Vorbea de pocăință și totdeauna asta îndemna. Lăsați păcatul, pocăință că de vreme. Că vine ceasul morții și tot vom da scopătără de fiecare gând, de fiecare cuvânt, de fiecare. Și învăța a ne smeri, a ne pocăi și a plânge și a scris, se spune, circa 40 de volume de cărți. A scris Sfântul Ioan Gură de Aur. A tălmăcit cu mâinile sale și cu inspirația Duhului Sfânt, toată Sfânta Scriptură de la Patrele până la ultimele Scripturi al Sfântului Apostol, pentru fiecare să citi o carte. Așa ceva nici altcineva nu l-a mai ajuns până acum. Și a ajuns preoți după aceea a rămas vacant ca un patriar al Constantinopolului. Și a spus toți, cel mai bun este fericitul Ioan. Și l-a adus acolo, l-a pus patriar și plecând pe Italia, o femeie de popor a spus, vine mai vorbești părintele nostru Ioan, care s-a primit mai bine gură de aur. O femeie o vădă din popor, ea dar nu e din gură de aur. S-a prins o stovă din babia. S-a rămas până astăzi Sfânt Ioan gură de aur. Își aur erau cuvintele lui, care aureau inimile, scoteau lacrimi, deșteptau pe om la pocăință și îl convingeau să lase păcatul și să schimbe. Pentru aceea Sfinte știm că nu vorbesc așa în vânt. Cuvântul lor, faptul lor să rezerve din inima celor care l ascultă, care l au avut, care sunt de bază, și îi simt în viața din lor. Pentru aceea ei simte Sfinte știm. Cuvântul lor sunt pline de har, că au putere să schimbe, să transforme, să nască din nou pe om. Și iată se ideea acolo o ceartă, să ridică acest ura împărăteții Eudoxia, și pe acolo era creștină dar mândria la cei mândri e mai mare decât credința. S-a mândrat noapte împărăteasa că ar fi muscat într-o predică sau a făcut o aluzie sunt bilanțul iar asupra ei. Și cele din urmă am mai fost alții care o asistau pe drâsul pentru foarte pe Sfântul Ioan, era foarte corect. Toată noaptea se ruga, să mânca unii din ori și scria, să tălmăsea, și scria cărți noi din Sfântul Și a spus ea, totul ei, lui Arcade, dacă nu poți să imar patriarhul din scaun, eu te-am lăsat pe tine. Vedeți când este femeia zobnic, când este femeia viața bisericii, când este femeia ce se luptă împotriva moralității și a credinței, ea face mai mari ravaje decât un bărbat. Și nu iasă, demonii pe tine. Femeia bună e mai bună ca bărbatul, femeia rea e mai catastrofală ca un bărbat. Și iată așa a făcut și ea, și cele din urmă, un parat era slab, Arcade îl conducea mai mult femeia, Crede în surgiunist, în surgiunist ceva. Să l ascult din scaun și l-a trimis acolo spre unii azi acum aproape din munții Caucaz, spre Armenia, care știți pe mine la geografie, într-un oraș trimis cu Cu Cuzo. cu Cuzo, acolo sunt finise pe Armenia. S-a suferit mult pe cale, a simțit că se duce la Domnul, a trebuit să facă Sfânta Liturghie într-o biserică a Sfântului Mușenit Vasilist, în fața tot a Sfântului Altar, și aici Sfântului foarte rar, numai la Sfinții foarte înalt, în fața Sfântului Altar, a zis slavul lui Dumnezeu pe Hristoase și și-a dat Duhul în genunchind în fața Sfântului Altar. Vedeți, viața îngerească, sfârșit îngeresc. Ăștia sunt Sfinții noștri. La fiecare ne închinăm noi, de la ei de vă mai iubit, nu de la întrebare cei pe care vă amăgesc cu fel de fel de prostii și de firme, și de cărți rele, și cu fel de fel învățături păgânești și textare de astăzi. Luați aminte de cine ascultăm și cui urmăm. Ei bine, el a murit în vârstă de 63 de ani și știți că este la 13 noiembrie ziua lui, a murit în ziua Sfintei Cruci, la 4 septembrie, dar dacă este Sfintei Cruci a mutat în văzare în altă zi. Și iată se găsește după aceea, eu plecat la Domnul după ani, și ani de zile, și a o dispută, o ceartă, să zicem așa, între creștinii, la Constantinul. Care e mai mare? Unii zic, noi suntem cu Vasile, mai mare ca Șenantul ăștia. Vasilite, altul suntem cu Ioan, se cheamă Ioan Iten, el e mai mare. Ne-am învățat să ne pocăim. Ale nu că Sfântul Grigore, că vorbea extraordinar de frumos. Chemam de Grigorite. Și era un fel de ceață, așa, și discuții între ei. Și în noaptea, toți fiți de la asta la dat deodată, când au misocorit Sfântul Ioan, ale ieși aicelor, și i-a spus, când de deșteptat, când se spune poporului, și episcopul, că noi suntem toți una. Doar unul mai mare decât pe altul, să se ținea toți de mână și să la unul pe altul. Spune-ne că noi suntem una și suntem în cer și ca să fie pământ, am primit pe Hristos și să nu fii creștini destinat din dau noastră. Că Dumnezeu nu iubește destinare. Noi, ca episcopi și în viață, am luptat pentru unitatea bisericii, nu pentru destinare. Și au dispărut înălțându-se la cer. Și atunci au spus și acest lucru, episcop și și-au de noapte, toți s-au unit și au spus, să fixăm o zi ca să-i punem pe toți trei deodată să-i prezbuim. Să este ziua de 3 decembrie. Iată, deci, cum am luat la această sfântă. Zi să acest praf. Să ne aducem aminte de scurt, de viața Sfinților, de trăirea lor, de minunile lor, de osemenile lor, de scrierile lor și să uităm, să ne uităm cât de cât la exemplu vieții lor. Iată și pe scurt două minute de acum după care este extraordinar. De mare minut, Odată au luat o septimită arienii, au luat o biserică din orașul Nicea. Și ar fi arsenalul, că și trimeau chiar noapte, spune eu că au dat-o la Dar împăratul din Cercan, au dat-o la așa. Și Sfântul vase, nu exact. ca noi fii tot. am mers la împăratul, chiar Valență împăratul, bă împărate, zice, dar mie dreptate. Ei biserica noastră l-au putut o da la Secan din Secan. Și împăratul a vrut să-l pregunează, dar n-a putut. Nu Mâna lui Dumnezeu la ținut. Și atunci iar, văzut pe Ăsta e sunt, atunci Vasilie îl dau o scrisoare, tot e pune și ești și tot duc dreptate. Ia, îl dau S-a dus el acolo, bine, mă duc și de dreptate. Să vezi cum a procedat Sfântul. Adunat de ortodox, de o poate și de sectant care e de o parte. Îmi și propun eu. Și Dacă îi pun ideea mea tot undeva de el, Îmi punem biserica asta, că vă tot ortodoxă. O să sugerăm și noi și voi sectanții, și voi vă rugați la început, trei zile dacă vreți, la se va ridice singurul și din biserică și la rugăciunea voastră, să fie biserica voastră și noi ne facem și noi chembiți biserica voastră. Auzi ce a spus dumneavoastră? Dacă nu se deschide la voi țin de biserica, ne rugăm noi numai o noapte. Și dacă se deschide la noi, să fie a noapte. Dacă nici nu se va deschide, tot a voastră. Deci, două părți de de câștigă egală afectanță, numai una ortodoxă. S-a rugat de trei bine economiștii cu, s-a rugat să Sfântul Vasile cu poporul, a adunat, nu fără popor. Nimeni nu se face fără popor nici sunt o biserică undeva în larma orașului și în zor de zi au pornit cu praful, cu cruci, cu evanghelii, toți cântând Sânge Dumnezeu și Doamne Iulie și Aleluia. Mergeau deci, pe străzi și au mers până la ușa bisericii în cuiat. Era de cap, de acolo și armată, și era spanienii, și era ortodoxi, să vadă minunea. Se întâmplă ceva sau nu? Și când s-a atins undeva Dumnezeu cu Evanghelia și cu cucea de ușile bisericii și a plecat, deschideți voi, boieri, ușurile voastre, ca să intri în Paratul Slavii. Atât de ce oare. E odată ce s-a auzit un vânt, buie, a sfârșit ușile din vărămări, s-au găsit ca de o furtună, s-au lovit dintre ele, s-a intrat Sfântul Vasile cu crucea mânii, cu Evanghelia, în cu bisericii, și eu imediat am început să-mi Sfânta Liturghie, da, vine contrar în Sfânta Liturghie. Acum liturghie în biserica aceea, pe care a deschis-o Duhul Sfânt, tot au dus la mine, ne faci mult o odor, ca Sfântul Vasile n-am mai văzut în viața mea. S-au împărtășit și s-au ușurat în Sfântul Împăratul Altă dată a venit la vânturi poate avea părinte, pe un tânăr diabolizat. Are de demon extraordinar de cuvinte. Tot vreau obrăjătoare. Și ce viață lui pe la Când va trece, ea vestită asta în demn, am tot din de cap ca din dar nu așa ușor. Deci mai întâi, așa viața. La cuiet într-o cameră, 30 de trei nu mă nimic. Te rogi așa, că păzeți mintea, așa ai ultimat de la diavol, a treia zi, la votul te ușor. Cum te sunt frate, mă omoară, mă zbârii demoni, noaptea, mă înficoșează, nu mai pot. La bine și mâncarea de două bucățuri de pâine și un pahar de apă, vine apă după trei zile. Cum te mai sunt frate? Ia auzi răbdinta mai departe și m-am pocărăt și mă bretru și m-am aminit, dar s-a mai departat. Și vă auzi că Lilian mai bine, tot așa până la 400 de zile. E postul rugăciunii. Extraordinar. Era Sfântul Vasile. va papa, de zici, dar nu cu poporul cu preoții, cu Hristos, l-am îmbrăcat în veșniță, l-am scos din camera și era mai mort, cu atâta fost rugăciune, l-am adus și pentru biserici. Și a fost în rugăciune de întâlnirea diavolului din tâlâi. Și deodată zice, a auzit un, un fierat, un, o urle de biserică, a zis, diavolul cel mai bătrân, a revenit la Sfântul Bazilin, faci nedreptate, Vasile! Așa se vade și dacă s-a dat acesta nou, și o vrăjitoare l-a dat în mâna noastră, de cine îl l Am Ea nu a dat. Se spune în viața Dumnezeu și l-au părinat și iar au i-au obișnuitele cu gheare diavolului. Băi, v-ați dat câte de, de copii de diavol? Mai nici dăm seama ce înseamnă pasiunea așa de dincolo. Ei bine, în cele din urmă Sfântul Vasile s-a rugat tot poporul și strigau, Doamne, de viață! Toți îl strigau și cu mâinile sus se rugau de foc. Diavol a ieșit ca un șarpe din gura lui Se le da o brașul hârtiușă care era scrisă hârtia de lepădare de Hristos, dar a mâinea satanei, a acelui tânăr. Păi bine, Vedeți cum vindică Sfântul și Sfinții. Oameni, fără minuni, frate, nu mai putem. De azi încolo, dacă vrem să mai vedem ceva, ca să rodească în țara asta și în lumea aceasta, ne zic oameni sfinți, și viață sfântă, și părinți sau creștini sau preoți, făcători din minuni. Altfel, vor din zecișee, vor din zecișee, ne cădim, cu șircanță, ne iertăți, cu cuvinte și cu Biblia mână. Nici noi, nici ei, fiindcă intră demonul în plânsii și nu vor să creadă. Dacă nu este minunea, atunci este locul în fața lui este creadă. Și asta vreau să spun astăzi, dacă vedeți cuvântul, gândiți-vă ce am trăit Dumnezeu ne apă cu tește extraordinare, că nu am fost de mult, dar nu mai sunt, la adică nivel mondial, nici la față, nici apă. Noi suntem păcători cu napă, niciodată de când ne știm de la Hristos ca astăzi. Copiii sunt munciți extraordinar de mult, când am spinziară și mă anunță. Din 10, 9 se omoară și unul se nasc. Peste tot se anunță că mai puțin se nasc decât mor. Decât mor și bătrâni, și nu cât se abortează. Este extraordinar. Tehnici se notesc nemaipomenit, noi suntem așa cum vedeți mai slab, nu ca Sfinții de unde odinioară, preoții, avar, ajută la mântuire, dar nu au puterea, toate de minut de odinioară, nu mai au îndrăzneala și deci puterea în cuvânt ca cei de acum aproape 2000 de ani. Și ne apropiem de Sfântul Veacului. Așa să de ce vă îndemnăm? Tăieți-vă de biserică, ascultați de preoți, cât cum ar fi, Harul lucrează și El. Alergați la Sfinții Părinți, ceriți de ajutorul. Nu mai știți poate toate prostiile, toate livruri și toate romanele care sunt ieși se pe mintea multora. Mă citiți cărți, Sfinților Părinți. Iată se picăiesc viețile Sfinților. Atâtea cărți se picăiesc acum ca niciodată, poate. Cine știe cât de vreme. Mai citiți cărți Sfinte. Românii nu mai au răbdare să se roage ca pe presidează ca pe Sfântă. Poti tot la ziar, tot la televizor, ce mai este nou, ce mai este vechi, ce când mai este, ce putare, ce duseara, ce duce, tot la politică. Cu acestea nu schimbăm nimic la tine. Zăpada nu vine, ploaia nu curge, toate anumite sunt care nu se îndreptează. Vedeți că la un fază de război mondial. Rugați-vă pocăiți-vă, smeriți-vă, apropiați-vă de ziceni, că aveți preoți, că acum sunt, sunt bun, au har. Nu vă îndoiți din preoția lor, de harul lor. Că Poate să vă aduceți tot, dacă aveți credința dumneavoastră. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului toți Sfinții, să binecuvânteze Dumnezeu țării ortodoxe cu pace, cu conducători ortodoxe credincioși, cu preoți buni, cu episcopi, și ierarhi, păstori adevărați ai Hristos, și cu viață curată să dumnezeiască, ca Dumnezeu să se salvească în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.